Antokiko alokairu pribatuen behatokiak jasko zenbakiak pasaratu ditu, Iparka Euskalegia eta Ego Landesetako lujaldeak konuntan hartuz, eta bat azbeste bizitegi pribatu baten alokatzeko presioa zazpionta iru eurotan da. Ez da aldaketa handirik 2008ko zenbakiai begira, horreinaken izan dugu, zer ikuspegi zuen hortaz peio dufo, ziburuko urbanismoko autetxia da. Eh, lehen peio, eh, zer diozu eh, txosten hortaz? pentsatzen dut ez direla gezurretan ari, baina horiek presioa zari dira bakarrik. Eta gorri eh, Ipar ipare euskal egiuntan guna razona guxia da ez da presioa urtean eh, alokatzen delarik baizik eta zenbat etxe bizitza diren urtean alokatzeko. Eta hor konturatzen gira ez dela gehiago kasik etxe bizitzarik eh, alokatzen maiten urte osoan baizik eta Airbnb hainitz eta, eta edo sasoinaren zat bakarrik Airbnb tik kanpo, baina azken finean hor eh, gertatzen ari dena da eskasa arazoa. Alokailua ba, mantentzen da, baina bizki gorak dira alokailua gaur egun, usten derarik tebi eh, bat entzat eh, norbaitek esmika batekin hartzen da normalki dirusariaren eren bat eh, etxe bizitzaren zat gehienik eta ikusten da ez garera hortan sartzen, hortan hor bada arazo bat jaranik. Baina horrez ez gain eh, horrek ez duen azpimahatzen edo gorde, gordetzen duen uh, arazoa da uh, etxe bizitzen eskasa urte osoan alokatzeko. Zaipatzen da, horberroita mar mila bosteun bizitegi eh, pribatuan, eh, bat azbestiro eta zazpimetru eh, jatu eta e, alokairu bat azbestekoa ere, zazpieun eta iru euro jaten zinuena, e, smika bat entzat, zazpieun iru euro, gura da biziki. Bai, gura da biziki, normalean, zure etxe bizitzan, eta hori arau bat da, ez, eh, banko etxek ez dute gehiago onartzen alnok eh, alokatzen alduzu, emanez zure eh, dirusariaren erena, euneko uh, ogeit ama irua. Baina zazpireun eurotan alokatu behar barimaduzu, Egan nahi du, 2000 eun pasa euro irabazen duzulea hilabetero. Hori gazte bat entzat eh, ez da existitzen edo bizki gutitan. Elkarkoak bere burua orkestuko du hor uh, eh, urgian partartzeko uh, eh, alokairue mugatzaren esperimentazio batean. lortzen badu ez da bere ala plantan emanen, emendik bidu bi doiru urtetara. Uztuzua, aterabide ona dela hori? domaia da ez dela segidan egiten al, eh, lehen gauza, alde hon bat da, baina ez da, atera bide bakarra, ikusten da, ez dela, astean egan bezala, arrazo ez da, ba, presioak biziki gorak dira, baina eh, blokatzeak ez ditu e, apalduko. Aldiz, ez ditu ere eh, beste etxe bizitza batzuk edo apartimendu batzuk merkatuan berriz jarriko. Mm. Hortarako, e, agloren e, Airbnb bezalako plataformen kontra edo Bederen arauak plantan emaiteko, hori beharrezkoa da, zenta apartimendua initz, legezkampua lokatzen dira, sasoinaren zat, edo gauaz gaua edo astez aste, jakinez tokiko jendeak hemen bizitzeko, hemen lan egiteko ez dutela apartimendurik hori ez da posible. Hmm. Eta hor dugu uh, arau aldak eta bat behar, eta hor da, eta azken zinean, atera duten sosten horrek uh, gordetzen du arrazo guzia.